Mjesec Ramazan, Mubarek mjesec Ramazan u kojem se nalazimo, mjesec je za kojeg Allah subhanahu wa ta'ala kaže Šehru Ramadana alledhi unzila fihi l-Qur'an hudallin nas obejjinati minal huda wal furqan Mjesec Ramazan je mjesec u kojem je otpočelo se s objavljivanjem Kur'ana. U mjesecu Ramazanu otpočelo se s objavljivanjem Kur'ana koji je uputa ljudima. U Kur'anu nalaze se upustva ljudima, jasni ajeti, jasni dokazi, zbog čega su dovedeni na ovaj svijet, na ovaj dunjaluk. Koji je cilj njihova boravka na ovome svijetu? Kako, na koji način da ispune taj svoj cilj? Ostvare svoju svrhu i postignu svoj cilj boravka na dunjaluku. I on je također, Kur'an i Kerim, sredstvo razdvajanja istine od neistine. Ovaj kuranski ajet iz sure Al-Baqara postica je svim vjernicima da se u mjesecu Ramazanu više posvete učenju, proučavanju, izučavanju Allahove knjige Kur'ani Kerima. Učenje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, izučavanje, proučavanje i rad po njoj zasigurno jedno je od najboljih dijela. Jedno je od najdražih dijela Allahu subhanahu wa ta'ala, a posebno u mjesecu Ramazanu. U mjesecu Ramazanu Melek Džibril dolazio bi Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam svake noći i s njim učio, izučavao Kur'ani Kerim. Tako isto i mi trebali bismo posvetiti što je god moguće više vremena u ovom mjesecu Ramazanu učenju i izučavanju Allahove subhanahu wa ta'ala knjige Kur'an i Kerima. Kada učimo Kur'an, trebali bismo nastojati pravilno učiti Kur'an s teđvidom, s teđvidskim pravilima, kako je rekao Jalla wa'ala وَرَتِّلِ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا i ti Kur'an uči po tertilu, uči lijepo, uči s propisima. Zatim, kada učimo Kur'an, trebali bismo nastojati da ga učimo što ljepšim glasom, što ljepšim glasom, jer je došlo u hadisu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da je rekao uljepšajte svoj glas prilikom učenja Kur'ana, jer doista lijep glas samo još više povećava samo još više povećava ljepotu, ljepotu Kur'an i Kerima. Također u drugom hadisu rekao je Allahu poslanik alihi salatu wasalam učite Kur'an lijepo, učite ga na takav način kada vas neko čuje, pomislit će za vas da se vi bojite Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, da na takav način učimo Kur'an i Kerim pravopisno, onako kako treba, na propisani način i također jeli, da uljepšamo svoj glas. Također, ono što proučimo iz Kur'an i Kerima, trebali bismo o tome razmišljati. Kur'an i Kerim je upravo objavljen zbog toga. Kur'an i Kerim nije objavljen samo da se čita, i da se za svaki proučeni harf stekne sevap, nagrada, određena nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Prvenstveno, Kur'an je objavljen da se o njemu razmišlja i nakon razmišljanja da se radi po njemu. Kako i kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kitabun enzelnahu ilajke mubarakun, knjiga o Muhammede koju ti mi objavljujemo, ona je mubarak, blagoslovljena knjiga. Međutim, Zašto ti je objavljujemo? Lijed debberu ajatihi volijete dekara ulul albab. Kako bi oni, kako bismo mi, ljudi, kojima je Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem došao sa Allahom knjigom, kako bi oni razmislili o kuranskim ajetima i kako bi pouku uzeli oni koji imaju razuma. Dakle, ono što proučimo od Kur'an i Kerima, o tome bismo trebali razmišljati, izučavati, proučavati, izvoditi, izvlačiti određene poruke, pouke za nas, okorištavati se time i svoj život usklađivati po tim kur'anskim principima, kuranskim savjetima, smjernicama, upustvima. To što ćemo samo učiti Kur'an jeste, dakle, postići ćemo određenu nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, nije Kur'an objavljen samo zbog toga. Kur'an je objavljen kao upustvo ljudima, kako, na koji način da provedu svoj život na Dunjaluku. Ima mnogo učača Kur'ana koji uče Kur'an, ali upravo njihov život, njihova praksa pobija ono što, ono što oni uče. Nemojmo biti takvi, već ono što proučimo iz Kur'ani Kerima, zastanimo, pročitajmo prijevod, upitajmo nekoga za prijevod dotičnih kur'anskih hajeta koje znamo, koje pamtimo možda na pamet ili koji su nam dragi pa ih često jeli, učimo, slušamo i slično, pitajmo za značenje i dakle, izvucimo određenu poruku za nas iz tih kuranskih ajta i nastojimo svoj život uskladiti, uskladiti s tim. Ukoliko smo u mogućnosti da Kur'an i Kerim izučavamo s nekim učenim čovjekom, onda Allahu subhanahu wa ta'ala budimo zahvali na toj blagodati i iskoristimo, iskoristimo tu priliku. Također, ukoliko smo u mogućnosti da se s Allahom subhanahu wa ta'ala knjigom družimo, što je god moguće više vremena u mesđidu, u Allahovoj kući, onda nastojimo. Ako smo u mogućnosti da nakon svakog namaza ostanimo određeni period u Allahove dželavala kući, odnosno u mesčidu, u džamiji, onda ostanimo i pročitajmo nekoliko stranica Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. Ukoliko tu pored nas ima neko učen, pa možemo s njim da proučimo te kuranske ajete i da nam on pojasni značenje, onda nastojimo to da činimo. Jer je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam nikada se neće iskupiti ljudi u nekoj od Allahovih kuća da uče i izučavaju Allahovu knjigu Kur'an i Kerim, a da ih meleki neće nadkriliti svojim krilima i da se na njih neće spustiti smiraj i Allahov milost, Allahova milost, Allahov oprost i da ih Allah subhanahu wa ta'ala i neće spomenuti kod sebe. Zato učenje Kur'ana posebno je dijelo, a posebno dakle u mesčidu u džami. Dakle, učimo Kur'an i Kerim kako treba, po pravilima, teđvitskim pravilima. Nastojimo uljepšati svoj glas. Kada učimo Kur'an i Kerim, pratimo prijevod ili pitajmo nekoga za značenje tih kur'anskih ajeta koje učimo. Kada saznamo prijevod, saznamo značenje tih kuranskih ajeta, onda razmišljajmo o njima. Nemojmo dozvoliti da nam kuranski ajeti o džennetu, kuranski ajeti o džehennemu, kuranski ajeti o sudnjem danu, kuranski ajeti koji u sebi sadrže naredbe ili zabrane tek tako lahko prolaze pored nas. Nastojimo da učimo Kur'an sa razmišljanjem. Jedan od plemeniti ashaba Allahovog poslanika alihi salatu wasalam po imenu Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu anhuma, upitao je Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam za koliko dana da proučim Kur'an. Pa mu je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam preporučio za mjesec dana da prouči Kur'an. Pa kaže Abdullah ibn Amr, ja mogu za kraći period da proučim Kur'an. Pa mu je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam smanjivao sve dok nije rekao da prouči za sedam dana, pa nakon toga za tri dana. Pa kaže Abdullah ibn Amr ibn As, ja mogu i za kraće vrijeme, nakon čega kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, onaj ko prouči Kur'an za kraće vrijeme od tri dana, taj neće razumjeti Kur'an, odnosno taj neće učiti Kur'an s razmišljanjem, a cilj učenja Kur'ana jeste da se razmišlja o proučenom kitabun enzelnahu ilike mubarekun lijeddebaru ajati. Knjiga Muhammeda koju ti objavljujemo je blagoslovljena knjiga, beričetna knjiga, da bi oni razmišljali o njenim ajetima. Dakle, nastojimo što je god moguće više da učimo Kur'an s razmišljanjem. Pa kada proučimo ajete o džennetu, zastanimo, razmislimo o džennetu, džennetskim ljepotama, uživanjima i molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari ta uživanja nam dozvoli da uđemo u džennet i da uživamo u njemu. Kada proučimo kuranske ajete koji govore o džahennemu, o vatri, zastanimo, tražimo utočište, zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala od džahennema. Kada proučimo kuranske ajete u kojima se spominje traženje oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zastanimo i tražimo oprosta. Uputimo dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu moj, ja te molim da mi oprostiš za sve grijehe, da mi oprostiš sve grijehe koje sam ti učinio svjesno i nesvjesno. Kada se spomene Allahova milost, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za milost. Kada se spominju kuranski ajeti u kojima se govori o tome kako nevjernici pripisuju Allahu subhanahu wa ta'ala druga kako nevjernici mimo Allaha subhanahu wa ta'ala uzimaju druga božanstva, njima čine ibadet, onda činimo tesbih, govorimo subhanallah, slavljen neka je Allah, neka je Allah daleko od tih manjkavosti, od svega toga što mu ljudi pripisuju i slično. Na takav način učimo Kur'an. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam na takav način bi učio Kur'an, sa razmišljanjem. Čak u namazu, kada klanjamo dobrovoljni namaz, naročito kada klanjamo noćni namaz, pa proučimo kuranske ajete koji u sebi sadrže govor o džennetu, o džahennemu, zastanimo, nema smetnje, nikakve smetnje, zastanimo i molimo Allaha subhanahu wa ta'ala čak u namazu da nam Allah podari džennet, da nas zaš, sačuva zaštiti od džahennema. Tako bi Allahov poslanik sallallahu alihi wasallame činio. Dakle, u ovom mjesecu Ramazanu posvetimo se Allahove subhanahu wa ta'ala knjizi, Kur'an i Kerimu. Na toj 28. stranici u Kur'an i Kerimu, kada Allah subhanahu wa ta'ala govori o ramazanskom postu, mimo posta spominje još dva ibadeta, učenje Kur'ana i dovu. Iz čega se može zaključiti da je učenje Kur'ana i često mnogobrojno upućivanje dove u mjesecu Ramazanu, da su to posebni ibadeti. Ibadeti kojima se treba posebno posvetiti tokom mjeseca Ramazana dok se posti. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas podrži u tome, da budemo od onih koji će mnogo učiti Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu, izučavati je, proučavati i mnogo raditi po njoj, postupati po njoj i upućivati Allahu subhanahu wa ta'ala dove da nas učvrsti u svemu tome, da nas učini iskrenim njegovim vjernicima i iskrenim, ispravnim sljedbenicima njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallillahum ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.